Tammerkosken sillalla. Tammerkosken sillalla häinen näytti kerran. Tammerkosken sillalla häinen näytti kerran. Silloin yllä sohveli palsta ja ai ai ai ja sohveli palsta. Silloin yllä sohveli palsta ja vuori oli mutta matka on Päijän seuta Saarijärven rantaan. Pitkä matka on Päijän seuta Saarijärven rantaan. Täytyyhän mun heila ottaa ja ai ai ai ja heila ottaa. Täytyyhän mun heila ottaa, kun mamma luvan antaa. Yksi markka on mulla rahaa ja toisen otan velkaa. Yksi markka on mulla rahaa ja toisen otan velkaa. Eikö tule et itse kulta ja ai ai ai et itse kulta. Eikö tule et itse kulta, tämä poika kelpaa. Ja katson pojalla ystäväänsä, se lyyhamaa ja se laihaa. Katson pojalla ystäväänsä, se lyyhamaa ja se laihaa. Osta litra lämpömaito, ai ai ai ja lämpömaito. Osta litra lämpömaito ja lihotan sen laihaa.